מזמור קל"ו הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני האדונים, כי לעולם חסדו. לעושה נפלאות גדלות לבדו, כי לעולם חסדו. לעושה השמים בתבונה, כי לעולם חסדו. לרוקע הארץ על המים, כי לעולם חסדו. לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו. את השמש לממשלת ביום, כי לעולם חסדו. את הירח וכוכבים לממשלות בלילה, כי לעולם חסדו. למכה מצרים בבחוריהם, כי לעולם חסדו. ויוצא ישראל מתוכם, כי לעולם חסדו. ביד חזקה ובזרוע נטויה, כי לעולם חסדו. לגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו, והעביר ישראל בתוכו, כי לעולם חסדו. וניער פרעה וחילו וים סוף, כי לעולם חסדו. למוליך עמו במדבר, כי לעולם חסדו, למכה מלכים גדולים, כי לעולם חסדו, ויהרוג מלכים אדירים, כי לעולם חסדו, לסיחון מלך האמורי, כי לעולם חסדו, ולעוג מלך הבשן, כי לעולם חסדו. ונתן ארצם לנחלה, כי לעולם חסדו. נחלה לישראל עבדו, כי לעולם חסדו. שבשפלנו זכר לנו, כי לעולם חסדו. ויפרקנו מצרינו, כי לעולם חסדו, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו, הודו לאל השמים, כי לעולם חסדו.